Ciun agion homo povas atingi? Quelcae sciencistoi supposas che la limo situas ce cent dec quin iaroi. Tamen, la tendenzo de la passinta iardecoi subtenas la teson che eblas multe pli longai vivoi. Estas mal nova demando, sed practican signifon gi havas nur por la tute maliunai homoi. Cion vivodauron homo povos atingi, civi recordoi rilate alla agio estas ancorau eblai? De ciam Jean Calment, el Arle, en Francio, mortis en augusto de la Iaro 1997, ne niu plus superis la cent dudectu Iaroin cae cent sestec quartagoin quiwin la vivo mal avare donatis alla Franzino. Esploristo de la Albert Einstein Collegio en New York el tio pasintiare estis concludintai kai calculintai che Jean Calment qui urilate presentis excepton kai che alicase plei malfrue cent de quinjaro i signifas che tio estas la fino Contrau tiu aserto, iam plurais sciencistoi sin esprimis en faca giornalo. Ili precipe criticas che la noviorcai esploristoi sen cause interrompis la datumoin e la pasintai quindec iaroi en la iaro 1995, cae che ili por la periodo de la iaroi 1968 gis 1994 antau calculis dauran pli altigion de la agio recordoi. Ecte la iaro 1995, aliflanque contrauan tendenzon. Cela la exemplo de la evoluo de la recordoi en longa saltado, ag esploristoi en Copenhago montras che oni per tiu metodo cae la sen causa divido de la periodoi antau cae post la iaro 1990? Povas ancau el calculi stagnon de la recordoi en saltado? Au se uni volas, ancau sen interrompan tendenzon supren. La noviorcai esploristoi defendas inter alies ian calculon per la indico che nun iade dudec iaroi pruveble neniu atingis pli altan agion ol Jean Calment, quiu en sia iun agio conatigis al Vincent van Gogh, cae quiu nur en la agio de cent decsep iaroi cesis fumadi, char si nenion plu povis vidi, cae timis ec pruligis ian logeion. Ni tut simple nescias, kies situas la agio limo por homoi, diras ag esploristo de universitato en Montrealo. Se la tendenzo dauros, cae la maximuma, cae la average atingebla vivo dauro, povus ancorau signife pli altigi. Se la evoluo de la passinta i quinde chiaro i daurus, la nombro de centia ruloi pli altigius de quindexes mil en la iaro du mil dec al septcent quindec mil en la jaro du mil quindec, cae unu virino el octcent quardec mil, quiu en la jaro du mil dec quin estis atinginta la agion de septec jaroi, povus ancora vivi en la jaro du mil septec, cae tiel farigi cent dudec quin jara. El hodiaua vido, tio ja estos mal facile imagebla, scias la esploristo el Montrealo, set homoi, antau tricent iaroi, cun aberage atingebla vivo dauro de mal pli ol quardec iaroi, ancau estus declarintai nin frenesai, se oni estus dirinta al ili, che multai homoi hodiau farigias cent iarai.